для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пятро рушыў прысадамі. Падняўся месячык і ў парадзелым за вайну парку, дзе не ўсе яшчэ дрэвы зазелянелі, пасвятлела. Тень ад старых ліп, суцэльны чорны падаў на кусты, што параслі ў канаве каля прыгожай агароджы на пясчаную дарогу. Моцна пахла крапівой. Яе маладую рвуць тут на боршч. Саша таксама варыла борщ з крапівы. Нічога, можна есці, каб яшчэ хоць маленечкі кавалачак мяса ды лыжка смятаны, то была б страва. Эх, лепшай не трэба. На ўцалелай каменнай лавачцы сядзела пара. Ён і яна выказвалі адно аднаму свае пачуцці працяглым пацалункам. Пятро застыў на месцы, каб не спалохаць. Няхай цалуюцца. Людзі заваявалі гэтае шчасце цалавацца, жаніцца, нараджаць дзяцей. Але закаханы нейкім чынам адчулі, што нехта старонні глядзіць на іх. Адхінуліся адно ад аднаго, падхапіліся. «Не саромійцеся, справа жыццёвая», – сказаў Пятро, праходзячы. Ён пазнаў і хлопца, і дзяўчыну. Тёзка яго Пятро Учароў, сержант, разведчык, малады камуніст. Гэты пра яго некалі казаў Грамыка, а Учароў адзін з маладых, хто, вярнушыся дадому з заслугамі, з партыйным білетам, не пайшоў шукаць доўгага рубля, астаўся ў калгасе, на конях працуе, арэ сее, па дзве нормы хлопец выганяе. А потым, значыцца, яшчэ ноч сядзіць тут у парку. Эх! Маладосць, маладосць. Пятро ўздыхнуў і сам сабе засмяяўся. Стары! Сказаў, як добры дзед, справа жыццёвая. Ці <laughs> даўно сам такі быў, бегаў на спатканні за 30 кіламетраў. На Вольгу Бандарэнка не адзін хлопец вока кідае, ды да жанатыя заглядваюцца красуня. А дзета заўсёды па-гарадскому прывезла дзенні з Германіі. Шкада толькі, што кажуць, паехала яна туды сама. Пятро Андрэевіч, Пейця нячутна дагнаў яго, далікатна крануў за плячо. Пасядзіце з намі хвілінку. Шапятовіч здзівіўся, пажартаваў, навошта я вам, я на вашым месцы абыходзіўся без сведкаў. Пагутарыць хочам, сур'ёзна папрасіў хлопец. Пятру вярнуўся сеў побач з Вольгай, настройваючы сябе на жартаўліва вясёлую размову. Але закаханыя збянтэжана змоўклі. І яму таксама зрабілася некавата. Убачыў, як Пеці ў потай цісне дзяўчыне руку, быццам заклікае «трымайся». Зразумеў, што размова ў іх сур'ёзная, а таму сур'ёзна з нейкай нават насцярожанасцю чакаў, хто з іх пачне і пра што. Вось, Пятру Андреевіч, А жаніцца хачу, сказаў Пеці і ўздыхнуў. Шапятович засмяяўся. Ведаеш анекдот, пытаюць у хлопца, жэнішся, Іван, жанюся. А голас такі бадзёры, пытаюць праз некі час, а жаніўся, Іван? Ды, а жаніўся і голас не той, і ўздыхнуў вось так, як ты. <laughs> Нешта ў цябе цёска наадварот. На анекдот жарт ніякай рэакцыі Пятра гэта яшчэ больш насцярожыла. Сядзяць, глядзяць на сцежку, прасвечаную месяцам ад школы сюды, пад ліпы, дзе светлая палоска знікае ў цяні. Жаніцца мне трэба, маці хворая. Безумоўна, А жаніцца табе трэба ўжо зусім сур'ёзна пацвердзіў Шапятовіч, але ведаеш, што я табе скажу чароў. Найлепш, калі пры любой сітуацыі пры тысячы другіх прычын самых сур'ёзных на першым месцы будзе прычына: Я не магу без цябе, Оля, я люблю цябе, каб была любоў. Любоў ёсць. Нечакана проста без дзявочай сарамлівасці запэўніла Вольга. Але ўсё адно не трэба яму жаніцца на мне, не трэба запляміць ён сябе. Чым? Чым запляміць? не зразумеў Пятро. Чым? Вольга рэзка павярнулася, як бы хацела ў змроку заглянуць у вочы, сказала раздражнёна амаль са злосцю: Вы ж першы на сваім сходзе скажаце, дзе аўчароў твая партыйная пільнасць, на кім жэнішся, сама ў Германію паехала, невядома яшчэ, як паводзіла сябе. Пятроў ціснуў плечы галаву, сцяўся быццам дзяўчына не словы кідала каменні. Чамусьці зноў прыгадаўся Андрэй запечка яго арышт папрук Сашы, і ніхто з вас, канешне, слова не сказаў за чалавека. Оля! Што ты? Пятро Андрэевіч гэтага не скажа. Ён не скажа, другія скажуць, хоць і ён. А як яго жонка глядзіць на мяне? Палец у мяне нарваў, я прыйшла да яе. Слова не сказала ветлага, разрэзаць разрэзала, перавязваць сама не стала. Акушэрцы спіхнула, маўляў, такая да такой. Дык тая хоць свая фронтавая, а я нямецкая. «Оля!» «Што ты плявузгаеш?» «Ты сам прапанаваў усё па шчырасці расказаць, вось я і кажу. Мне ўжо ўсё адно. Не думайце, што я крыўдую на вашу жонку. Яна э, чужая, яна не ведае, чаму я паехала ў Германію. А свае ж ведаюць. А ўсё адно. Тётка моя родная, Гаша, жонка старшыні, я нешта такое сказала, Пра вашу жонку, дык яна мне шуры ты не чапай, шура наше сумленне. Я ж не дурная, разумею, чаго яна не дагаварыла. Шура наша жаночае сумленне, ты наш сорам ганьба. Вось што хацела яна сказаць. Ай, дарэмна вы, Вольга, робіцеся такая недаверлівая. Асабліва мне ніхто слова дрэннага не сказаў пра вас. Ай, Праўда, ніхто і не растлумачыў, чаму вы паехалі ў гэтую чортаву нямецчыну. Thank you. Яна за сяброўку сваю паехала. За галю чалую, не ведаеце. Ну, тая, што за млыном жыве, з маці і дзіцем. У яе жаніх быў партызан, заходзіў да іх, і яна ўжо... Ах, гэта самая, ну, дзіця ад яго чакала, а тут яе ў Германію. Можа, данёс хто? Што рабіць? Не скажаш не пойдзеш на камісію, бо пачнуць дапытваць ад каго, хто бацька дазнаюцца, што партызан пятля. Калі пачаў расказваць за яе пеця, Вольга раптам закрыла твар хусцінкай і усхліпнула. Хлопец пяшчотна дакрануўся да яе пляча. Не трэба, Оля. Яна зусім па-дзіцяча шмарганула носам, выцерла вочы хусткай. Прабачце, Пятро Андрэевіч, і пачала расказваць сама. Яна, Галя, адной мне сказала, мы з малы год сабравалі, ў школу разам хадзілі, што яна такая. Праплакалі мы з ёю ўсю ноч вунь там, за рэчкай у сасонніку. Яго чакалі, ну, Сцяпана яе, а ён не прыйшоў, ранілі яго перад тым. На другі дзень пайшла я да старсты. Вызваліце, кажу, Галю, яе сэрца слабое, я за яе паеду. Пузыр стараста хоць гад быва пашкадаваў мяне. Ведаеш, пытае, на што ідзеш? Ведаю. А як маці з малымі? А вы ж казалі, хто сам паедзе, добра зарабляць будзе. Тэ, хітрая ты, кажа, хочаш і... И дурную гэту выручыць і зарабіць добра. А, ха, <laughs> ха. Але згадзіўся замяніць. Яму абы душа, у яго нарад быў на шэсць душ. А што я добраахвотніца, ды гэта яму на руку во маўляў, як ён папрацаваў у сваім сяле, нам, хто па сваёй волі ехаў, прывілеі былі. Усіх у цялятнік увезлі, а нас у пасажырскім вагоне. І там спыталі, хто куды хоча. Я ў сяло попрасілася. Горада баялася. У маёнтак да генерала трапіла. Кароў даглядала, хлусіць не буду. Не білі, не катавалі і кармілі добра. Але часам такое находзіла на мяне. Такая сумота. Павесіцца хацелася ў кароўніку. Здавалася, паляцела б дадому, піхатой пайшла б. А вось прыляцела. І тут радасці мне няма. Вінавата я. Дзяўчына не ўсхліпнула, Ёй як бы заняло дыханне, і яна захлынулася, закашлялася. Оля! Зноў тымі словамі суцешыў яе Петя. Словы наіўныя, але казаў іх учарашні салдат з такой пяшчотай, што нават Шапятовіча гэта кранула. На дзяўчыну яны, пэўна, дзейнічалі магічна. Яна тут жа горда падняла галаву. «Чаму гэта няма радасці?» – надаўшы голасу бацькоўскую суровасць, пытаў Пятро. «А тое, што вы пакахалі адно аднаго, хіба не радасць?» Па-мойму, гэта найвялікшая радасць, якая дадзена чалавеку ў жыцці. Калі ёсць любовы вера, перашкод не бывае. Ты верыш ёй, аўчару? Ты як самому сабе, Пятро Андрэвіч. Ну вось. Што вам трэба яшчэ? Выкіньце з галавы, што яго ці вас хтось у нечым папракне. У чым? А? У чым глупства? У мільёнаў людзей такі ж лёс – Выходьте замуж! Хочете, я буду за свата, за шафера, за кого хочете? Вы, можа, самі перажылі багата, што такі добры, разважыла дзяўчына. Я перажыў, што ўсе перажылі вайну. Дабрэш я наўрад ці стаў ад яе. А вось я чытаў у аднаго паэта за дваццаць 20... Э, за пяць гэтых гадоў мы ўсе пастарэлі на 20 правильно сказана ад гэтага нам цяжка ўздыхнула ольга ад чаго не зразумеў яе каханы што ў 23 гады мы старыя ну <laughs> ну ну ну старая проста бабуля пажартаваў ён і засмяяўся Пятро падумаў, што гэты хлопец, яго равеснік, не адчувае сябе старэйшым за свае гады. Яму пашанцавала. Ці можа ён мае большы запас маладосці? А вось яна, Вольга, адчувае таму па-мацярынску, думае не толькі пра сябе, але і пра таго, каго пакахала. Пра яго жыццё, будучыню, каб ён нічым не запляміў сябе. Ён Шапятович таксама адчувае сябе, старэйшым намнога і адказнасць на сябе ўзяў не па гадах. А яна адказнасць гэта патрабуе не толькі адпаведных паводзін зноў-такі не па гадах, але і зусім іншага складу думак. Вось якой парады ў яго просяць як у мудрага старога, і ён мусіць даваць яе з паважнасцю і па сутнасці з уяўнай мудрасцю. Бо адкуль у яго той вопыт – вы вярніце яе украдзеную вайной маладосць сказаў і тут жа падумаў хаці я вяртаю ці не кажу я газетна казённы ісціны цікава пра гэта думае саша чамусьці мы ні разу не пагаварылі пра тое якія былі да вайны і яе якія зрабіліся цяпер Здаецца, Саша лічыць, што гэта натуральна, што мы сталі зусім другія. Вольга нічога не адказала на параду вярнуць маладосць, не пра сябе думала, пра яго з жаночай адданасцю і самахвярнасцю. Я Пецю кажу, навошта яму спяшацца з той жаніцьбай? Вучыцца яму трэба, няхай бы ехаў, на якія курсы цяпер у кожнай газеце аб'явы – «А маці?» – спытаў хлопец з болем. «Маці, я дагляджу! Можаш ты мне даверыць?» «Рабіцеся, дачко, і даглядайце, яму спакайней будзе». «Да не паедзе ён нікуды, каля жэніцца. Я ж ведаю, так і астанецца ў калгасе. А кім ён стане ў гэтым калгасе?» «О, вунь у цябе якія разлікі!» – з незычлівостю подумав Шапятович. Так бы и казала одразу, а не кивала на свою биографию. Але разважавши, хіба попракнеш яе. Няхай сабе і хітруе трохі, ды хітрасць гэтая чыста і сапраўды самаахвярная. Баіцца яна, што жанідзьба і яе жончына рэпутацыя перашкодзіць аўчарову выбівацца ў людзі. Гатова ўзяць клопат пра яго маці чакаць, пакуль ён будзе вучыцца – Пройдзе час, забудзецца мінулае, адновіцца ў вёсцы добрая слава пра яе шчырую працаўніцу верную нявестку. Ацэніць гэта і ён, адукаваны Петя, яе шчасце. Не, другую знойдзе, значыцца, не судьба, як тут кажуць. За што ж ты яе папракнеш, ага? За словы пра калгас? Ага. Безумоўна, яго Шапятовіч абавязак развянчаць такія яе думкі. Але тыя словы, якія ён з усёй шчырасцю і палымянасцю сказаў бы ў любым другім месцы, неяк не падыходзілі ў гэтым залітым месячным святлом парку перад двума закаханымі. Адчуваў, што не пасуюць яны да іх чалавечай драмы, ды і да яго уласнага настрою. Таму сказаў, амаль афіцыйна, Папрацуе вось так, як цяпер працуе лета ў калгасе. Увосень мы самі яго пашлём у абласную партшколу. Мы ўжо гаварылі з панасам Астапавічам. Вольга стойна ўздыхнула. Шапятовіч зразумеў, пра партшколу яны ведаюць, пэўна сказаў Грамыка, таму Вольга і баіцца, што жаніцьба з ёю можа перашкодзіць Пецю. Якая бязлітасна суровая практычнасць. Правду яна сказала, таму нам цяжка, што ў свае 23-25 гадоў мы думаем пра жыццё, як старыя. Каля дома свайго Пятру убачыў белую здань. Пазнаў здалёк Саша. Яна стаяла, захутаўшыся ў медыцынскі халат, прытуліўшыся да цаглянага, вышчарбленага і выветранага за многія дзесяцігоддзі слупа. Пятру кінуўся да яе ў подвіг. «Ты што? Дзе ты быў?» Ён абняў жонку, прыпаў да яе вуснам, яны былі халодныя, стаяла доўга. «Я гуляў», А я прачнулася ад кашмарнага сну. Лямпа гарыць, а цябе няма. Хаця б лямпу патушыў, пажар зробіш. Што сніла, не помня, а сэрца і цяпер б'ецца. Во як, паглядзі. Пятро паклаў руку на яе грудзі, паслухаць сэрца. Саша імкліва ў нейкім гарачым парыве абхапіла яго за шыю, пацалавала і ўся задрыжала не то ад холаду, не то ад нецярплівага чакання ласкі. Абняўшы Пятро павёў яе ў пакой. Яна адразу нырнула пад коўдру, ён таксама раздзеўся, у адзін міг дзьмухнуў на лямпавае шкло. Ногі яе былі прыемна халодныя. А вусны адразу зрабіліся гарачыя, ён прагна піў іх знаёмую разам з тым пры кожнай блізкасці непаўторную гарачыню і духмянасць. «Я люблю цябе, ты слаўная!» і я люблю цябе, хоць ты не такі славны, як я хацела. Навошта гэтае хоць я люблю цябе без усялякіх агаворак. І я хачу любіць цябе без агаворак, але ты ўцякаеш пасярод ночы. Саша засмяялася, пальцы яе пяшчотна гладзілі яго плечы. А я заснуў над сваімі міфамі. О, <laughs> ці не багіня табе прыснілася? Петру засмяяўся. Ты адгадала. Сасніў, што мяне абнімае сама Афрадыта. Багіня была такая прыгожая, о, як ты. А Трошчынка пагразіў, што заявіць у райком, і ведаеш, што я адказаў. Смех. За багінь на бюро не выклікаюць. Гэты зазвычайных баб не вельмі выклікаюць. Пальцы яе застылі, а не мелі. Ці не ў парку яна цябе чакала, твая багіня? Ай, ты злюка! Хутка да сноў пачнеш раўнаваць. Завошта я люблю цябе такую? Завошта я люблю цябе? Пальцы зноў зрабіліся пяшчотныя, яны лепш, чым што перадавалі сілу кахання. Пальцы і вусны. Ён спытаў, праз колькі хвілін сцішаны, стомлены. «Ты лічыш, мяне няма за што любіць?» «Часам няма». «Любіць чалавека, а не яго ўчынкі, а чалавек не анёл. Ён не можа быць увесь час ружовенькі». «Чалавек заўсёды павінен быць чалавекам. Ух!» Якая глыбокая філасофія! Спі! Саша ласкава правяла рукой па яго шчаце. Пятро пацалаваў яе плячо. Звычайна ён хутка засынаў вось так прыпаўшы вуснымі да жончанага гарачага пляча. Але сёння не спалася. Чамусьці зноў перад вачамі стаяў Андрэй запечка, як жывы дакор яго пятрову спакою і шчасцю. А потым Вольга з яе насцярожанасцю, самахвернай хітрасцю і прагным жаданнем пачуць добрае слова заспакаення. Ты папракаеш нас за нячуласць да людзей, Ты лічыш, што ў цябе адной сэрца баліць за іх пакуты, а сама ты, завошта ты не ўзлюбіла гэтую няшчасную вольгу, Яна адчувае і ёй горка. Ці не яна тая багіня, да якой ты бегаў пасярод ночы? Голас адразу зрабіўся саркастычна ўедлівы. Я сустрэў яе з аўчаровым, і ён хоча ажаніцца, а яна баіцца, каб яго пасля не папракнулі. Недарэмна відаць баіцца. А ты бязлітасная. Няўжо праўда ты думаеш, што ўсе, хто быў там паводзілі сябе, ну як ты так думаеш? Не ўсе ехалі па добрай волі. А ты ведаеш, чаму яна паехала? Ведаю. Яна ратавала сяброўку. Ад чаго? Як ад чаго? За тое, што рабілі яны, медаляў не даюць. Спачатку круцілі з партызанамі, а потым знайшлі ход, каб адно і другой было добра. Ду, «Ну, дзе ім было добра? А то гаравала яна Вольга твая, прыехала выпішчаная, расфуфыраная, воз нямецкіх анучак прывезла. Мяне здзіўляе твая суровасць. Нельга так, Сашок, — Ты бачыш толькі знешні бок, жыццё ёсць жыццё, яно не спыняецца і жывы думае пра жывое. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.